bid'ə və kullə bid'ətun dalalə və kullə dalalətun finnər. Mühtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub ə, e, əməllərimizdə ixlas olmağa çağırıram. Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Ələm əhəd ileykum ya bəni Adəm" ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبin və ən ibuduni hədə sırat müstəqim. Allah təala buyurur ki, e, Yasin surəsinin bu ayət kəlməsində buyurur ki, ey Adəm evladı, ey Adəmdən törəyən insanlar, mən sizə demədimmi, əhd peyman bağlamadımmı ki, bu şeytana uymayın, tabi olmayın, çünki sizə düşmandır, açıqca bir düşmandır. Və mənə uyun ki, çünki doğru yolundan ibarət. Ancaq təəssüf olsun ki, bu insan heç bu ayə haqqında düşünmür. Fikirləşmir ki, bəyəm insan düşmanından bir xeyir görərmi, görərmi? Ancaq buna baxmayaraq, bu üçün daima bu şeytana tabi olub, onun arxasınca getməlidir, getməkdədir və ə, e, əlbəttə şeytan da onu zəlalətə, cəhalətə sübh etməkdədir. Və şeytan həmçinin insan üçün açıqca bir düşmandır. Allah bizə bəyan etdi və cürəbəcür heyrələrlə ə, e, Adəm evladını dost doğru yoldan saptırmağa və onları böyük günahlara düşürməyə çalışır ki, cəhənnəm əhlindən olsun və imanı çəkib almağı yüksək hədəf edən bu şeytan ə, e, insan əbədi atişə düşürməyə daima çalışır. Və bu şeytanın da insanı ə, e, sürüklədiyi böyük hilələrdən başındadır ki, qəbir fitnəsi durur. Çünki şeytan daha öncədən, yəni özü Adəmdən özü bəri qurduğu bu hiylələrlə qəbir əhlini e, birər-birər necə deyirlər, bütlər səviyyəsinə gəlib çıxardı və insan insanı şirkə gətirib çıxartmaqdadır. Yəni Allah Taala bunlara Nuh əleyhissalamı göndərdi. Nuh'a qədər ki artıq bu şeytan ə, e, salih insanların qəbirlərini bu səviyyəyə gətirib çıxartmışdı. Üstündə şəkillər, heykəllər yaradaraq Sonucda bütlər sırasını gətirib çıxartmışdır. Allah Taala Nuh əleyhissalama göndərdi və digər peyğəmbərlər də buna qarşı gəldilər, çıxdılar və bugünkü günümüzdə də bu necə deyirlər, əməllər baş alıb getməkdədir. Və Nuh əleyhissalam <clears throat> əleyhissalamın yəni öyüdü nəsihət verməyincə ə, buyurdu ki, Rəbbim dedi, doğrusu <clears throat> bunlar mənə qarşı gəldilər. Malları, dövlətləri və oğul uşaqları özlər, özlərinə ziyan verən kim, kimsələrə uydular. Və bunlar da böyük hilələr qurdular və dedilər ki, nəbada ilahlarınızı buraxıb e, buraxmayın və hələ vədda, suva, yağustan, nəsirdən əsla vaz keçməyin deyə buyurdu. Yəni, bunlar ə, e, həmin bütlərə ibad etməyə çağırdı. Və İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, Nuh qövmündən salih qullarından ə, e, öldükdən sonra ə, e, onların qəbirlərini qaldırmağa başladılar və hər şey də buradan başlamağa başladı. Və Həzrət Ayşə radiyallahu anhamız buyurur ki, Ümmü Sələmə radiyallahu anhamız e, Həbəş diyarında gördüyü bir məsciddən, yəni kilsədən ə, anladır ki, o məscidin adı Məriyə adlı bir məscid idi ki, bəhs etdi orada. Və Allah Rəsulü da sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, onlar e, e, işlərində bir salih insan öldüyü zaman e, qəbirlərin üstündə həmin bu, belə bir kilsə və ya məscid inşa edərdilər. Və Cündub e, radiyallahu da buyurur ki, Allah Rasulullah s.ə.v-in vəfatından 5 e, gün öncə mən onun belə söylədiyini eşitdim ki, Yaxşı bilin ki, sizdən öncəkilər peyğəmbərlərin qəbirlərinin üstündə məscid etdilər. Diqqət edin qəbirlərin məscid üstündə ə, e, üzərində məscid etməyə sizə haram edirəm, qadağan edirəm deyə. Hətta bəzi rivayətdə Allah Rəsulunun lənət etdiyi ə, e, xəbərlər də çatmaqdadır. Yəni indi fikir verin, yəni öncədən bunu etmişlər, bu gün e, e, peyğəmbərlər deyil, hətta artıq salihlərin üstündə. Nəinki kimin e, biraz imkanı yaxşısa, artıq hər yanda bu tür belə olmaqdadır. Və bir neçə vaxt keçəndən sonra bir əsrlər, iki əsr keçən kimi artıq bunlar yəni həmin e, bütlərin birisidir və o günlərdə də salih insanlardan şübhəsiz sayılacaq. Çünki bu inanc ki bizdə var, belə bir şey görən kimi bizdə ona qarşı daha ə, e, necə deyirlər, bir məhəbbət, daha bir ə, e, istək əmələ gəlməkdədir. İmam Əhməd rəhmətullah aleyhi İbn Abbasdan radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm qəbirlər üstündə ə, ə, şamlar yandırmağı nəhy etmişdir. Və həmçinin qəbir ziyarət edən qadınları da lənətləmişdir. Və Allah Rəsulunun da sallallahu də lənət etdiyi böyük əlbəttə günahlardır ki, e, həmçinin Allah Rəsulü sallallahu qəbir üzərində yazı yazmağı da qadağan etməkdədir, etmişdir. Və Allah Rəsulü sallallahu e, e, qəbir yanında namaz qılmağı qadağan etmiş ki, çünki bu da bir hədisdə ə, e, qəbirlərin üzərində oturmayın və ona qarşı namaz qılmayın deyə ə, e, bir hədis rivayet edilməkdədir. Əbu Said Əl-Xudri rəziyallahu isə buyurur ki, ə, e, hamamlar və qəbirlərdən başqa ərzin, yəni yer kürəsinin hər yerində məscid edildi. Yəni ki, hamamlar və qəbir, qəbirstanlıqdan başqa ə, ə, torpağın hər, yəni yer kürəsində hər yerdə namaz qıla bilərsiniz. Yəni bu da onu göstərir ki, qəbirstanlıqda namaz qılmağı əlbəttə bizə qadağan etməkdədir. Və bir çox insanlar da <clears throat> beləncə qəbirstanlığa qaçaraq qəbir əhlindən qorxarlar. Elə qorxarlar ki, heç Allahdan elə qorxmazlar və böyük e, onun qarşısında boyun əgərək e, səcdə edərlər. Və hətta bu insanlar namazda e, gözlədiyi bir şeyi oradan yəni gözləyərlər və məsciddə umduğundan da artıq yəni bu türbələrdə daha oradan çox nəyisə umarlar. Yəni beləncik e, zəlalətə, cəhalətə düşərlər. Və həmçinin qəbirstanlıqda namaz qılma, e, qılma e, qılan kişinin e, e, niyyəti nə olursa olsun ona əlbəttə ki e, fayda verməz, istər bərəkət umsun, nə umsun, bu da ki əlbəttə ki e, birbaşa Allah və Rəsuluna qarşı düşmanlıqdır. Belə insanlar e, bu əməlləri ilə e, Allaha və onun Rəsuluna düşmanlıq etməkdədir. Götürək bunların həyatını, onlar ə, e, necə hərəkət edirlər. Baxın, bu insanlar bəziləri də qəbristanı bayram səviyyəsinə çıxartmaqdadır. Artıq bayramlar ki, bu e, Novruzda başlayır. Siz bilirsiniz də, e, artıq ə, çərşəmbələrdə olmayan şeylər orada var. İstər mer meyvəsi olsun, düyüsü olsun, şamı olsun, nə bilim, cürbəcür qoğallar olsun. Bu bayram səviyyəsinə gətirib çıxartmaqdır ki, əlbəttə bunu biz bu gün də görməkdəyik. Və hətta bu türbələrə qapanıb ə, e, ondan öpərlər və, və başlayırlar onu çağırmağa. Çağırmağa. Nə yaratmaqdan elə ki, əlbəttə ki, e, e diriltməkdə qüdrəti olmayandan mədət umarlar belə insanlar. Və bəzi insanlar da bu ziyarətləri hacda da üstün sayarlar. Necə günümüzdə deyirlər də filan yerə gedən 5 dəhəm, 7 dəhəm yəni, əlbəttə ki, hac dərəcəsi qazanır və bəzi insanlar da var ki, onu ona hac rütbəsində deyir. Bu da bunların həlbəttə ki, başında duranlar insanlardır ki, oradan mənfəətlər güdməkdədir. Və qəbirləri tava etdiyi ilə görməkdəyik. Bəzilər bundan boyun qaçır ki, biz bunu etmirik, ancaq qəbri tavaf edirik, necə Kəbəni etdiyi kimi. Və orada qurbanlar kəsərlər. Bu da e, görsənmək. Hamısı da ki, Allahın əmrinə qarşı zidd olan bir e, e əməllərdir. Xəstəliyi olan oradan əlbəttə ki, o xəstədən qurtulması üçün eləsi var uşaq oradan gözlər. Bəzi insanlar var ki, mən getdim, tutaq ki, içkidən və ya günahdan nədənsə dolayı tövbə etdim deyənlər də var falan yerdə. Ancaq tövbəni Allah etmək lazımdır ki, Allah da məsciddəki e, bu səbəbdən dolayı inşa edib. Yəni məscidə getməyən insanlar artıq oralarda hər şeyi umarlar. Və bundan əlavə bunların belə insan etdikləri bu hərəkət ə, e, o salih insanlara da əziyyət edərlər. Həqiqətən də onlar Allah dostlarıdırsa, yəni əlbəttə evliya var. Əgər həqiqətən də onlar salihdirsə, yəni belə insanların etdiyi bu əməllər o salih insanlara əziyyət verər. Çünki Allah Taala bu haqqda buyurur ki, o gün Rəbbin onlara və Allahdan başqa tapındıqları şeyləri toplayar və deyər ki, bu qullarımı siz mi azdırdınız, yoxsa özləri mi yoldan çıxdılar? Onlar səni tənzih edərik səni buraxıb da başqa dostlar etmək bizə yaraşmaz. Fəqət sən onlara və atalarına o qədər bol nimətlər verdin ki, sonunda sən unutdular və həlaki haqq edən bir e, qövm oldular. Yəni, bəllidir. Yəni, Allah tabi ki, yəni, qiyamət gündə Allah bunları da qaldıracaq, o salihləri də qaldıracaq. Və bunları ehtiyəməli onlardan soruşacaq. Bu da əlbəttə göstərir ki, bu insan hamısı nədən? Naşükürlükdəndir. Allah hər şeyi verir, verir, ancaq bu insan o nemətin kimin tərəfindən olduğunu bilmir və ona qarşı nankörlük edir. Yəni bu Allah daima kitabında bizə bəhs etmişdir. Götürək Musa əleyhissalamın qövmü. O boyda möcüzə göstərdi, o qədər nemətlər verdi. Dəryanı yarıb keçdi, yenə də üstündən biraz keçmədi, yenə büt düzəltdilər. Yəni belə günahlara düşdülər. Götürək başqa, yəni qəbir ziyarəti. Qəbir ziyarəti bu gün bizdə necə gedir? Və ya söylədiyim kimi artıq artıq qəbir ziyarətinə doğru getmir. Yəni qəbirstanlığı ziyarət etmək ancaq ibrətdən, nəticə çıxartmaqdan ibarətdir ki, yəni insan gedir qəbirstanlıqda bir nəticə çıxartır. Ölüm haqqında düşünür ki, burada kimlər yatır və bir gün gələcək biz də yəni belə yəni ölüb gedəcək və bizi də dəfn edəcəklər. Ancaq biz bunu o cür nə etmirik? Biz gedirik, yəni bayaq söylədiyim kimi olmayan nemətlər tökürük, və on, o cümlədən bir e, qanun yaratmışıq ki, qəbrisanda Quran oxumaq lazımdır və e, atamıza, anamıza orada onu e, çatdırmaq lazımdır. Və bu cür əməllər etməkdə, yəni. Bunun üstündə çox e, yəni, mübahisələr də getməkdir. Məsələn, bəzi alimlər bunu caiz görsələr də, bəzi alimlər bunu qadağan etmişdir. Çünki ziyarətin səbəbi, məqsədi ibrət almaqdan ibarətdir. Onun üçün Allah, Allah, Allah Rəsulü bizə icazə vermişdir. Elə insanlar var ki, deyir ki, məsələn, mən biraz ə, e, ibrət alaram və yaxud biraz da ə, e, nəticə çıxardaram. Bu da yanlış bir şeydir, çünki bir qəlbdə eyni anda iki ibadət ola bilməz. Yəni, qəbristanlıq bir, e, ziyarətin bir ibrətdir, ibadətdir və da ibrət çıxarmaqdan ötəridir. Çünki ora gələn insan ölümü xatırlayar və həmçinin ilk ora gələn iki mələyi xatırlayar, sorğu-sualı xatırlayar və özünü də buna bir ibrət alar. Ancaq Quran oxumaq isə tamam başqa bir şeydir ki, Quran oxuyan da Quran oxuyanda susmalıdır, ona qulaq asmalıdır və yaxud oxumalıdır, özünü oxuduğuna verməli, ondan e, rəhmət ummalıdır. Yəni, Quran öz oxumaq yəni öz bir ibadətdir. Şübhəsiz ki, insan evindən də Quran oxuya bilər. İbadətdir, oxuyub dua edə bilər özlüyündə evində dua edə bilər. Əgər həqiqətən də müsəlmansa, müsəlman atası, anası müsəlmansa, onun üçün dua edə, Allahdan bağışlama diləyə bilər. Ancaq qəbirstanada Quran oxumaq əlbəttə ki, bu yanlış bir şeydir. Belə bir e, əlbəttə ki, şəriətdə yoxdur. Yəni ancaq burada bir şeylər də var ki, belə insana etdiyi zaman oxudu Quran da həmin atasına, anasına ziyan da gətirə bilər, əziyyət verə bilər. Çünki Quran-ı Kərimdə Allah Taala əmrlərdən bəhs edir, qadağalardan çəkindirir, haramdan və halaldan bəhs edir. O ayəni oxuyanda o əmr hökmü gəldiyi zaman namaz və yaxud oruç, yəni içkidən, zinadan, zülmdən çəkindirmək hökmlər gələndə mələklər onu incidəcək ki, sənə bu çatdı, yoxsa çatdırılmadı. Daha da onun oxuduğuna əziyyət verir. Baxın Allah Teala Quran-Kərimdə nə buyurur Fatih surəsində? Buyurur ki, kör ilə görən bir deyil. Yəni bu bu ayələrin hə, hər birisində bir hikmət doğur. Və həmçinin e, günəşin istiliyi ilə kölgəliyi də bir deyildir. Gecənin qaranlığı ilə gündüzün işıqlığı da bir deyildir. Ölülərlə dirilər də bir deyildir. Və həmçinin möminlərlə kafirlər, cahillər də bir deyil. Onların vəziyyəti, halı elə ölü ilə diri kimidir. Allah istədiyini eşit eşitdirərsən, Ziya Məhəmməd sallallahu ölülərə haqq çatdırılmırsan. Yəni onu göstərir ki, əgər bir cahili ölü kimsə, dünyada ona nəsə çatdırılmırsa, dediyin, oxuduğun ona çatmırsa, Yaxşı, öldükdən sonra sən bunu nəyə çatdıra bilərsən? Nəyi bəyan edə bilərsən? Bu sağlığında ölü idi. Öləndən sonra bu tamam heç bir daş, bir taxta parçasıdır. Sən nə bunu nəyə çatdıra bilərsən? Məsələn, bir rəvayətdə nəql edilir ki, birisi atası ə, e, e, atasını ölmüş atasının yuxusunda görür. Görür ki, əzab içərisindədir. Soruşur ki, ata nədən əzab çəkirsən? Axı mən ki, sənin üçün Quran oxudum. Belə götürək həmçinin axşamları, nə, nələr, nələr. Nədən əzab çəkirsən? Deyir ki, oğlum elə oxuduğum uğura mənə əzab gətirdi. Çünki o ayələr çatanda mənə vurdular ki, nədən sən bunları eşitmədinmi? Nədən yerinə yetirmədinmi? Gör nə qədər insanlara nələr gətirib çıxardır. Bu da hamısı hamısı elmsizlikdən meydana gəlir. Kimlərsə burada fayda görür. Kimsə orada pul qazanır. Keçən dəfə göstərirlər televizorda qəbirstanlıqdan yasamal. Özləri xalqa qul xidmət edir. İşləri də əllərində Quran gətirdilər, Quranı da alçaldaraq qəbirləri yuyub süpürgə işi ilə məşğuldular. Bu da güya elm mollalardır. Yəni bilənlərə ləkə gətirirlər. Bunların da məqsəd niyyətləri bəllidir. Allah Taala bizi şeytanın fitnəsindən uzaq eləsin. Allah Taala <clears throat> e, cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala müsəlman qardaşlarımızı və məscidimiz fitnəkarlardan fitnə əlindən qorusun. Allah Taala dünyanın hər yerində olan möminlərə, müsəlmanlara yardımçı olsun. Amin. Allah da bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Və torpaqlarımızın qayıtmasına bizə yardımcı olsun. Və kimin nə xəstəsi var ona şəfa versin. Və bir qardaşımız xəstədir xırdalanda Allah onun üçün dua etmək lazım.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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Möhtərəm Müslüman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub və əməllərimizdə xilas olmağa çağırıram. Bugünkü hutbemizde Allah'ın rahmetiyle bağlı hutbemizi devam Çünkü bir insan bir kul Rabbini tanımadıkça, onun rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bilmedikçe elbette ki onun layıkınca iman getirebilmez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki de göylerde ve yerde olan kimindir? De Allah'ındır. O özü özüne rehimli olmağa yazmıştır. Yani bendelerine karşı rehimli olmağı özü için bünövrədən əzəldən müəyyən etmişdir. Və olacağını heç bir şübhə edilmədiyi qiyamət günündə sizi o, o toplayacaqdır. Özlərinə zərər verənlər əlbəttə ki, iman gətirməzlər deyə buyurmaqdadır. Ənam 12. Allah Teala burada rəhmətindən bəhs edir ki, qullarına qarşı nə qədər rəhimlidir, acıyandır. Əlbəttə rəhm də qiyamətlə bağlı sifətlərdəndir. Yəni qiyamətdə kullarına karşı çok rəhmli olan bir Rab olduğunu beyan etmektedir. Elbette ki, Allah o rəhmətin de yolunu göstərir. Her insan bəyəm o rəhmətdən elde edebilir mi? Ancak kimler elde edebilirler? Allah Teala sən Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Vətiyullah rəsulahu la'allakum turhamun." Vətiyullah Allah'a itaat edin. Yani o insanlar ki Allah'a itaat edərlər. Allahın əmr etdiyi o əmrləri yerinə yetirər və yasaqlar e, qadağanlarından çəkinər, çəkinərlərsə, əlbəttə ki, Allah onları neynər? Öz rəhməti ilə yəni onlara qiyamətdə acıyar. Ancaq Allaha itaət olmadığı halda, əmrlər yerinə yetirmədiyi halda, əlbəttə ki, o rəhmdən o insanlar uzaq olacaqdır. Buna dəlil də Rəhmanur Rəhim kəlməsi necə Fatihə e, surəsində göstərir ki, mərhəmətli və rəhm edən Allahın adı ilə. Yəni Allah bu dünyada hamıya qarşı mərhəmətlidir. Biz bəzən görsən birinin e, həyatının daha gözəl olduğunu görəndə, birinin imkanının daha yaxşı olduğunu görəndə deyir ki, insan xoşbəxt insandır. Allahın seçdiyi, yəni sevdiyi, elə deyil. Acı bir insan Allaha askar ola bilər, Allaha inkar edər, küfür edər, Allah ona imkan verə bilər, var dövlət də verər, dünyasını verər. Ancaq o insanlar qiyamətdə rəhmətdən uzaqdır. O şərtlə ki, o insan iman gətirər imanı gətirər, əməl edərsə, əlbəttə ki, bu insanlar neyinəyəcək? Allahın rəhmətini əldə edəcəkdir. Necə bir hədisdə Əbu Hureyra radiyallahu anhu Allah Rasulundan s.ə.v-dən rəvat edir ki, Allah Teala yaratma işini e, bitirincə ərşin fövqündə, yəni öz indində kitabına şübhəsiz ki, mənim rəhmətim qəzəbimə qalib gəlmişdir deyə zikr etmişdir, yəni yazmışdır. Yəni bu onu da göstərir ki, Allah Teala özü açıqca bizə bəyan edir ki, mənim həmişə rəhmim qəzəbimə üstünlük gələr. Yəni, bir insan xəta edərsə, tövbə edərsə, əlbəttə ki, mən onu bağışlayaram. Necə ə, e, digər ə, e, bir ayədə Allah Teala Loğman surəsinin 25-ci ayəsində buyurur ki, and olsun ki, ə, e, yeri və göydə və yerdə olanları hər şey kim yaratdır? Ə, deyə sorsanız Allahdır deyə buyuracaqdır. Yəni burada şübhəsiz ki, Allah Taala e, rubbiyyət sifətindən bəhs edir Allah Taala. Yəni yerdə, göydə nə varsa hamısını Allah xalq etmişdir. Burada Allahın malikliyini göstərir. Allahın qadirliyini göstərir. İnsan bunu əlbəttə bilməsi və dərk etməsi lazımdır və ya sizi qiyamət günündə o toplayacaqdır. O rəhməti özlərinə yazmışdır deyə bu ayələr Allah Taala'nın ilahlığını sübut etdirir. Yəni əqilli insan da bunu düşünməlidir. O bütün o şirkdən, bütün şirkinlikdən əlbəttə ki, Allah'a sığınması lazımdır. Salman radiyallahu anhu Allah Resulundan sallallahu əleyhi və səlləmdən e, belə bir hədis rivayet edir ki, Allah göyləri və yeri yaratdığı e, gün 100 rəhməti yaratdı. Ondan e, bu rəhmətlərin hər birisi e, yerlə göy arası qədərdir. Nə qədər onun böyüklüyünü, genişliyini göstərir. Və o 100 rəhmətdən birisini yer üzərinə indirdi. O həmin bir rəhmətdən dolayı insanlar yəni bir-bir öz balalarına necə acıyar, heyvanlar istər, e, quşlar olsun öz balalarına şəfqət göstərər. Və qiyamətdə isə o 99 rəhmətlə e, o bir rəhmət tamamlayar. İmam Nəvəvi rəhmətullah əleyhi buyurur ki, siz fikir verin, Allahın o bir rəhməti dünyada hər şey, o bir rəhmətdən dolayı Allah bizə hər şeyi bəxş edir. Necə gözəl yaşayırıq. Allah hər cür nemətlər bizə bir rəhmətdən bütün varlıq, istər insan olsun, istər heyvan olsun, istər həşərat olsun. O bir rəhmədən bəhrəsini götürür. İndi qiyamətdə 99 dənə rəhmət var. Gör Allah qiyamətdə nə qədər nemətlər, yəni hazırlaya bilən insanlar üçün, iman gətirənlər üçün. Bizi qiyamətə deməli bu qədər rəhmət gözləyir. Allah Teala digər ayəsində buyurur ki, ailərimizə inananlar ə, sənə gəldiklərində de ki, salam olsun sizlərə. Rəbbiniz özlərinə rəhməti yazdı. İçinizdən kim bilməyərək bir günah işlədərsə və arxasınca tövbə edib islah edərsə, şübhəsiz ki, Allah çox bağışlayıcıdır, e, necə də çox acıyıcıdır. 54 Ənam. Burada Allah təala birbaşa iman əhlinə xitab edir ki, o insanlar inananlar ayəyə, kitaba və digər hökmlərə əlbəttə ki, o insanlar bilmədən günah edəndə Allah onların günahlarını bağışlayacaqdır. Çünki Allah Taala e, ee, rəhimlidir, özlərin rəhməti o qullarına qarşı rəhm olma, olmağa bəyan yazmışdır deyə buyurur. Digər bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu Resulullah'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edir ki e, bir mümin Allah indinde yani Allah katında azabı bilse cennetine kimseni tam ettirmez. Kafir de ki Allah indindeki rahmeti bilseydi cennetinden ümidi kesmezdi. Ya bu neyi gösterir? Görürsünüz Allah Teala e, heç bir insanı bir günah etdiyi zaman həmən onu cəzalandırmır. Ona möhlət verir. Ki dönsün, tövbə etsin. Bunun özü də bir rəhmətdir yəni insanlar üçün. Bir fürsətdir. Yəni ona qədər ki, bir inkar, bir insan inkarçı olduğu halda, kafir olduğu halda Allah nə edir? Deyir ki, tövbə etsin. O mənim qatımda olan əlbəttə ki, e, cənnətdə olan mükafatı bilsəydi və əlbəttə ki, neynəyərdi? E, cənnətin ümidini kəsməz. Yəni, Allahın rəhmətini bilsəydi, ümidini kəsməzdir. Və sonra Allah qıdala burada ikinci rəhmətdən də bəhs edir. Bəyəm, mən söylədim ki, və rəsullahu, Allahın rəsuluna da itaət et və onu, ə, e, Allahın rəhmətini əldə et. Yəni, Peyyəmsələmə tabi olmaq, itaət etmək rəhməti qazanmağın yoludur. Əgər bir kişinin, bir müsəlman adını müsəlman qoyubsa, Allah arasında tabiçiliyi yoxsa, Əlbəttə ki, o Allahın rəhmətindən uzaq olacaqdır. Çünki Allah təala nə buyurur? Mən səni aləmə rəhmət olaraq göndərdim deyə buyurur Allah rəsulu üçün. Yəni belə bir peyğəmbərə e, tabe olmaq hər müsəlmanın, hər e, iman gətirənin haqqıdır. Ancaq tabeçilik yoxdursa, əlbəttə ki, nədir? O insan e, Allahın rəhmətindən uzaq olacaqdır. Necə digər bir ayət kəlmədə Əl-İmran surəsində Allah Taala nə buyurur? Buyurur ki: De siz həqiqətən də Allahı sevirsinizsə, bu Peyğəmbərə, yəni Muhammed s.ə.və uyun ki, Allah da sizi sevsin, üstəlik günahlarınızı da bağışlasın. Bu nəyə göstərir? O insan Allah'a tanıdığını, onu sevdiyini bəyan edirsə, ki, həqiqətən mən Allah'a sevirəm, o Allah Rasuluna tabi olsun ki, uysun ki, Allah onu sevəcək və üstəlik onun günahlarını da bağışlayacaq. Bu da onu göstərir ki, bəli, rəhmət, ikinci rəhməti əldə etmək Peyğəmbər səslərinə uymaqdır. O insan şübhəsiz ki, günümüzdə Allah arasında adı çəkənlər var, ancaq tabiçilik yoxdur. Heç onun adına danışanlar da yoxdur. Ağzına gələni danışırlar, yeri gələndə itaət məsələsinə gələndə heç bir itaət yoxdur və əlbəttə ki, bu da onun e, nə qədər sapıqlıq içərisində olduğunu bizə bəyan etməkdədir. Mən sonucda <clears throat> bir el məhlinin etdiyi duanı e, okuyacağım sizlere ki görün ne güzel bir şekilde dua ederdi. O dua eder ki ey Rabbimiz alın terlerimiz terlediği zaman inlemeyimiz, o zarmağımız çoxaldığı zaman dostlar bize ağladığı zaman doktorlar yani hekimler bizden ömrünü kestiği zaman bize rahmet. Ey Allah'ımız torpak bizi örttüğü zaman dostlar bizi terk ettiği zaman Nemətlər bizdən ayrıldığı zaman, xoş rüzgarların, kürəklərin kəsildiyi zaman bizə rəhm et, mərhəmət et. Rəbbimiz adımız unudulduqda, cismimiz çürüdüyüdə, qəbirlərimiz itdiyi zaman, zikirlərimiz qapandığı zaman bizə rəhm et. Ey yüce Rəbbimiz, sirlər açıqlığa çıxdığı zaman, gizliliklər ortalığa çıxdığı zaman, əməl dəftəri açıldığı zaman, tərzilərimiz çəkildiyi zaman bizə acır deyə dua edərdi. Nə qədər gözəl dua edərdi. Allah Taala bizi rəhmətindən uzaqlaşdırmasın. Allah cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala e, bizləri, müsəlman qardaşlarımızı fitnəkarlardan fitnələrindən qorusun. Allah Taala dünyanın hər bir yerində müsəlmanlara yardımçı olsun. Kimin xəstəsi Allah ona şəfa versin. Kimin çətinliyi varsa Allah asanlığa çıxarsın. Allah bizim e, millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Və torpaqlarımızın da alınmasına Allah bizə yardımçı olsun. Və öləndə də şəhədə la ilahe illallah deyib ölənlərdən etsin. Peyğəmbərin bir hədisi var ki, şübhəsiz ki, hər bir peyğəmbərin bir hovuzu var.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 وكل ضلالة في النار Möhtərəm Müslüman qardaşlar, öncə hər birimizi e, təqval olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizdə ixlas olmağa çağırıram. İnşallah bugünkü xütbəmizdə müsibətlərə qarşı ə, e, səbirlə bağlı olacaq. Çünki insan ə, e, dünyada yaşarkən Allah onu bir çox imtihanlara çəkir. Və önəmli olan da bizim üçün o imtihanlardan necə çıxmaq lazımdır ki, onu öyrənməyimiz lazımdır. Allah Taala e, ayət-i kəliməsində Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsində buyurur ki: "Vallahi əlbəttə ə, biz sizi biraz ə, düşman qorxusu ilə, biraz aclıq, biraz da mallarınızdan, canlarınızdan, biraz məhsullarınızdan əks etməklərlə imtihana çıxacaq. Və ey Həbibim, səbr edənlər müjdələ deyə buyurmaqdadır. Yəni, bu onu göstərir ki, insan bütün bunlarla yaşadığı zaman bütün bu çətinlikləri yaşaya bilər. İmam Şəfi rəhmətullah aleyhi buyurur ki, bu ayədə qorxudan məqsəd biraz qorxu ilə deyə Allah buyurur. Allah qorxusudur, yəni taqva. Aclıqdan məqsəd isə ə, e, Ramazan orucudur. Malların nöqsanı isə sadaqa və zəkatdır. Canlara nöqsanı isə xəstəlik, bu cürlə çətinliyə düşmək. Məhsulların nöqsanı isə uşaqların ölümü. Çünki uşaq insanın könlünün meyvəsidir. Necə bir hədisdə Əbu Musa radiyallahu anhu buyurur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə ki bir kişinin e, bir uşağı öldüyü zaman Allah Taala mələklərinə ey e, mələklərim siz o qulumun e, uşağını körpəsinə aldınızmı? Onlar da əlbəttə ya Rəbbi. Siz onun könül meyvəsini aldınızmı? Onlar da əlbəttə ya Rəbbi. Bəs onda qulum nə söylədi? Mələklər ya Rəbbi, o qulun sənə həmd etdi və innə lillahi və innə ileyhi raciun dedi. Yəni istirza etdi. Və Allah Taala da buyurur ki, siz də şahid olun ki, e, mən də həmin quluma, yəni bu e, həmdinə görə, bu kəlməsinə görə cənnətdə bir beyt inşa etdim. Onun da adını Beytül Həmd qoydum. Yəni həmd evi. Yəni gör e, necə bizə gözəl bir formada başa salır ki, belə bir insan istər oğlu olsun, istər yaxını, atası, anası, istər digər e, yaxın dünyasını dəyişəndə əlbəttə ki, bizim də bu kəlmələri söyləyib və Allaha şükr etməyimiz lazımdır. Necə Allah Taala digər ayət kəlməsində 156-cı e, ayəsində buyurur ki, Bəqərə surəsinin "Əlləzîne izâ əsâbethum musîbetun qâlû innâ lillâhi və innâ ileyhi Yəni o şəxslər ki, üzərinə bir müsibət icabət edər, yəni bir müsibət gələr başlarına, Qalu deyərlər ki, innə lillahi və inə Yəni biz Allahdan gəldik, yəni dönüşümüz də Allahadır. Yəni Allah Təala burada ayəsində də əlbəttə iman əhlinin ə, e, necə bir hərəkət etməsini bizə bəyan edir, göstərməkdədir. Ə, e, və Əbu Said rəziyallahu anhu isə buyurur ki, e, Rasulullah sallallahu buyurur ki, müsəlmanın bədəninə batacaq bir tikan olsun, istər yorğunçuluq, istər xəstəlik, gələcəkdən ə, kədərlənmə, keçmişdən üzülmə və başqaları tərəfindən gələn əza, işgəncə, sıxıntılar üzərinə gələrsə, Allah Taala bu müsibətlər səbəbi ilə həmin o müsəlmanın günahlarından bir qismini örtər. Yəni Allah nə edir? Onu yəni günahlarını bağışlayır. Biz öz düşüncəmizdən götürürük ki, birinin yaxşı yaşaması, rahat yaşaması imkanlı yaşaması xoşbaxtlıq sayılır. Bəs məsələn elə insanlar var ki, deyirlər ki, falan kəs heç xəstəlik çəkmədi, ə, quş kimi köçdü getdi, yəni xoşbaxt adam idi. Ancaq falan kəs zülmlə öldü, xəstəlik zad o ən bədbəxt insan idi. Bu nəyi göstərir? Bizim düşüncəmiz nə qədər zəif olduğunu bizə bəyan edir. Çünki Allah bura ki, siz bir şeydə xeyir düşünərsiniz, orada siz üçün ziyan vardır. Bir şeydə ziyan düşünərsiniz, orada siz üçün xeyir vardır. Bu da həmçinin onu göstərir ki, Bütün bunlar onu göstərir ki, ə, e, müsəlman yəni həyatda çəkdiyi o ə, e, sıxıntılarla, istər xəstəliklə Allah onun günahlarını bağışlayır, onun üçün daha xeyirlidir. Necə digər bir hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet edir ki, möminin halı bir sap üzrə ə, e, bitən bir əkin, əkin kimidir, əkinə bənzər. Necə o əkin ə, külək ə, bir hissəsini qırar, o yana çırpar, bu yana çırpar, sonuçda o həkim qalxar. Yəni, müsəlman da belədir. Yəni, o sıxıntılar, işgəncələr, həziklər onu o yan bu yana çırpar. Ancaq Allah onu sonuçda qaldırar. Ancaq bir fucurun, yəni günahkarın, bir fasiqin halı isə şah möhkəm şüşəyə bənzər. Və Allah onu qıranda birdən qırar. Və əlbəttə ki, bu da bizim üçün ən böyük e, bir dəlildir. Və ona görə də Allah Resulü s.ə.v buyurur ki, e, Allah kimə xeyir murad edərsə, Allah ona müsibət göndərər. Bu nə qədər də bizim üçün xeyir olduğunu bəyan etmək, göstərməkdədir. Necə bir gün e, Ənəs radiyallahu anhu, Ənəs bin Malik e, rəvat edir ki, bir gün Allah Resulü s.ə.v bir qəbirsanlıqdan keçdiyi zaman e, bir qəbir kənarında ağlayan bir qadını görür və Allah Resulü s.ə.v ona buyurur ki, Allahdan qorx və səbr et günə. Səbr et günə deyə söylür qadın da e, başımdan yəni uzaqlaş, yəni mənim başıma gələn sənin başına gəlmədi deyir. Və sonra oradakılar bu Allah Rəsuludur. Nədən sən ona o cür cavab verdin deyə ə, e, söyləyirlər və həmən Allah Rəsulunun evinə gəlir və qapıda deyir ə, e, gözətçilər də olmur. Yəni qulluqçular keçir və ə, deyir ki, ya Rəsul mən səni tanımadım da və Allah Rəsulu buyurur ki, Bunu yaxşı yadından saxla gələn ki, yəni ilk müsibət anında Allah səbr edən və Allah ə, e, o göstərdiyimiz formada dua edən Allah əlbəttə ki, eləyər, ə, e, ondan daha xeyirlisini verər. Tirdiyin daha xeyirli əvəzini verər. Ə, e, necə bir hədisdə Abdullah, Abdullah radiyallahu anhudan rəvat edilir ki, ə, Allah Resulü sələm buyurur ki, hər kim ə, üç dənə həddi buluğa çatmamış uşağını yola salarsa, ahirətə yola salarsa ə, e, və ahirət günündə onun üçün o qiyamətdə həmin uşaqlar ateşdən qoruyucu olar. Və Əbu Zər radiyallahu anh mən e, ikisini yola saldım, ya Rasulallah. İkisi də olar deyir. Necə digər bir Übey ibn-i Kəb radiyallahu birisi də olarmı, ya Rasulallah? Deyir ki, əlbəttə biri də olar, ancaq ilk o müsibət zamanı bu deməli səbr etmək lazımdır. Məsələn, insan var ki, başına bir müsibət gəlir, o müsibət gələndə elə bir söz söylər ki, o istəyənkarlığa aparsa oradan o səbir heç bir insana fayda verməz. Necə digər bir hədisdə Üsamə bin Zeyd radiyallahu anh rəvat edir ki, Allah Rasulundan s.ə.v-in qızı e, Zeynəb radiyallahu anhanın uşağı ölmüşdür, oğlan uşağı ölmüşdür. Və adam yollar ki, bəs atama deyin, bəs oğlum öldü, bura gəlsin. Və Allah Rasulü e, deyir ki, səbr etsin. Şübhəsiz ki, Allahdan gələn Allaha qayıdacaqdır, dönəcəkdir. Və səbr etsin və ondan daha xeyirlisi hesabını gözləsin. Və and içir ki, gəl, gəl, hökmən gəlsin mənim yanıma. Və Allah Rasulü bir neçə sahabə ilə e, ora gedir və o zaman e, Zeynəb radiyallahu uşağı Allah rəsulunun qucağına verir. Artıq uşaq ölmək üzrə idi. Peyğəmbərəm ağlayır, gözündən yaş axır və sahabələr nədən ya Rasul ağlayırsan? Deyir ki, bu Allahın bir rəhmətidir göz yaşı. Şübhəsiz ki, e, acımayana da Allah acımaz. Yəni bu onu göstərir ki, yəni ağlayan insan bir müsəlman yanında ağlaya bilər, ancaq başqa hərəkətlər, şübhən və digər hərəkət etmək isə böyük günahdır. E, digər bir hədisdə Allah Rəsulunun çobanı olan Əbu Səlma rəziyallahu buyurur ki, gözəl beş şey vardır ki, tərzdə bunlar nə qədər ağır gələr. Bunlar, Lə iləh illallah, Allah akbar, Subhanallah bir həmdihi demək. Bir də ki, bir e, müsəlmanın salih bir evladını e, itirməsi ilə gözlədiyi savab, yəni səbi ilə o qazanacağı savab deyə buyurur. Və həmçinin digər bir hədisdə Ümmü Sələmə radiyallahu anh anamız buyurur ki, Allah Resulü s.ə.v bizə bir e, duanı öyrətdi ki, e, bir müsibət anında bunu oxusanız, Allah ondan daha xeyirlisini sizə verər. E, elə oldu ki, e, ərim dünyasını dəyişdi və mən bu duanı oxudum. Deyir ki, İnnə lilləh və iləyhi raciun, Allahümmə əcirni fi musibəti və əxlif li xayran minhu deyə. E, bunu oxudum ki, yəni biz Allahdan gəldik, dönüşümüz Allahadır və Allahın bu e, müsibətdə mənə mükafat ver, ondan daha xeyirlisini mənə bəxş et deyə duanı oxudum. Elə oldu ki, deyir, Allah bundan daha xeyirlisini mənə nəsib etdi. Allah Rasuluna, yəni e, özü mənim zöv, e, yəni ona ərə getdim deyir. Allah daha xeyirlisini verir. Əlbəttə ki, bunlar onu göstərir ki, insan dua edəndə Allahdan e, daha xeyirlisini istəyəndə Allah ümumən hər bir müsibət qarşısında daha xeyirlisini e, səbr edəndə bəxş edir. Və İbn Abbas radiyallahu da buyurur ki, Allah Rəsulü buyurur ki, ümmətimə e, elə bir şey verildi ki, digər ümmətlərə verilməmişdir. Bu da ki, innə lillahi və innə ilayhi raciun e, kəlməsidir. Götürək sahabələrin özləri, yəni Allah Rəsulünün ən xeyirli dostlarını, onlar ə, e, bu məsələlərlə bağlı nə hansı fikirdədirlər, nəyi söyləyə bilər? Məsələn, İbn Məsud rəziyallahu buyurur ki, göydən düşüb parçalanıb ölməyim Allahın təqdir etdiyi bir şey xüsusunda keşkə bu mənim başıma gəlməsəydi deməmdən daha xeyirlidir. Fikir verirsiniz? Yəni Allahın təqdirinə qarşı çıxıb bir dənə söz söyləməyimlə göydən düşüb parçalanıb ölməyim mənim üçün daha xeyirlidir. Götürək e, möminlərin əmri Həzrət Rədiyallahu anhu e, buyurur ki, bir müsibət anında əlini dizinə vuranı həqiqətən də bütün əcrlərini itirmiş olar yəni insan. Bütün yəni xeyirlərini itirmiş olar. Yəni belə bir üsyankarlığı edən insanın. Və həmçinin İmam Həsən rəziyallahu buyurur ki, cemaat namazını qaçırdan istirca etməsi lazımdır. Yəni bir insan ki, cemaat namazını qaçırsa, o desin inna lillahi inna ileyhi raciun. O özü də müsibətdən sayılır. Yəni nə qədər şey itirir yəni bu insan. Allah Teala arkasında bu işi ulaike ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve rahmetun Uləyəkə həmul e, muhdədun deyə buyurur. Deyir ki, məhz e, onların üzərinə Allahın salavatı, yəni öymə, Allahın öyməsi və həm e, Rəbbi tərəfindən bir rəhmət vardır və onlar ə, hidayətə çatanlardır. Yəni hidayət onların üzərinə deyə buyurur. Ömər rədiyallahu buyurur ki, nə gözəl iki mükafat və nə gözəl əlavə deyə buyurur. Yəni iki mükafat nədir? Rəhmət E, övülmə və rəhmət bir də ki, əlavə isə hidayətdir. Yəni bəs o insanlar ki, müsibətə, sıxıntıya qarşı bu sözləri söyləyərlərsə, həm Allahın öyməsi onların üzərinə gələr, həm ki Allahın rəhməti, həm də ki Allah onlara hidayət verər. Hidayət onların üzərində olar. Bundan gözəl yer nə ola bilər yəni müsəlman üçün? Allah Teala digər bir ayət kəlməsində Əhzab 43-cü ayəsində buyurur ki: "Huvellezî yusallu aleykum ve melâiketuhu liyukhrijakum minez-zulmati ilen-nur ve kana bil-mu'minîne rahîme" deyə buyurur. Buyurur ki, Allah Teala o Allah sizi qaranlıqdan nura çıxartmaq üçün üzərinizə mələklərlə ə, e, bərabər salat edən, yəni rəhmət yağdırandır. Və o möminlər, e, möminlərə ziyadə silahının yəni artıqlamasını acıyandır deyə buyurmaqdadır. Yəni budur yəni mükafat. Yəni müsibətdə, sıxıntıda ə, e, Allah insan necə imtahan çəkdiyini və o imtahandan da kim necə çıxdığını ə, e, Allah Taala bizə bəyan etməkdədir və əlbəttə ki biz də həyatda bu imtahanları yaşamalıyıq. Çünki Allah Taala buyurur ki, sizdən öncəkilər bütün bu sıxıntılarla üzdə durdular, yaşadılar, səbr etdilər, cənnətə qazandılar. Və siz də kef çəkə-çəkə cənnət qazana bilməzsiniz. Ona görə bizim də həyatımız belə olmalıdır. Necə sahabələrin, necə salihlərin olduğu kimi həyat bizim üçün bir imtahandır. Allah Taala bizi bu imtahandan ə, e, gözəl çıxarsın. Allah Taala bizi <clears throat> dindən, imandan ayırmasın. Allah Taala öləndə bizi əşhədənlə ilə deyib ölənlərdən etsin. Allah Taala cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala məscidimizi, müsəlman qardaşlarımızı fitnəkarlardan fitnə əlindən qorusun. Allah Taala bizim millətimizə, dövlətimizə birliyi bərabər hidayət versin. Kiminə xəstəsə Allah şəfa versin. Xəstə bazı qardaşlarımız var. Onlar üçün dua etməyin. Allah onlara şəfa versin. Kimin nə çətinliyi varsa Allah onu asanlığa çıxarsın. Allah bizi qiyamətdə bir arada cənnətdə bərqərar etsin.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 وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Möhtərəm Müslüman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram və əməllərimizdə ixlaslı olmağa çağırıram. İnşallah bugünkü xutbəmizdə ə, e, qiyamətlə bağlı, yəni Dəccalın fitnəsi ilə bağlı xütbəmizi davam etdirəcəyik. E, hətta bəzi hədislərdə göstərilir ki, e, qiyamətin əlamətlərindən birisi odur ki, Dəccal haqqında heç bir xütbə getməyəcək. Və ən böyük bir fitnə də məhz Dəccalın fitnəsidir. Necə bir hədisdə Abdullah ibn e, Müğafəl radiyallahu anh anladır ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem E, belə buyur ki, Allah Adəmi yaratdıqdan sonra ta qiyamət qopana qədər e, yer üzərində Dəccalın fitnəsindən daha böyük bir fitnə yaratmamışdır, yəni endirməmişdir. Və mən sizə elə e, Dəccalı anladacağam ki, heç bir peyğəmbər də onu mənim qədər onu yəni insanlara çatdırmamışdır. Və Dəccal deyir, çox qaraya yaxın, yəni əsmər və xoşa gəlməyən qədər qıvrım saçlı birisidir və ə, tək gözlüdür. Necə e, alından gözünə qədər düz səviyyəsindədir deyir. Və buyurur ki, <clears throat> o gəldiyi zaman e, Beytul e, Məqdisdən, Məkkə və Haramdan başqa dünyanın hər yerinə hakim olacaqdır. Və insanlara mən sizin Rəbbinizim deyəcək, yəni Allahınızam deyəcəkdirlər. Kim ona uyarsa, Əlbəttə ki, ona e, etmiş salih əməlləri fayda verməz. Kim ona inkar edərsə isə e, əlbəttə ki, onun keçmiş günahlarını Allah bağışlayar. Çünki hədisdə göstərilir ki, digər hədislərdə göstərir ki, e, o sağında və e, solunda cənnət və cəhənnəm adlandırıcı yerlər ki, vardır ki, insanlar onlarla qorxuzacaqdır. Kimi e, cəhənnəm atarsa, hansı ki, o cənnətə gedər, kimisi e, cənnətə atarsa, o isə cəhənnəmə gedər. Və vəstəcəlin e, gəlmə vaxtları e, nə vaxtdır? Əlbəttə qiyamətə yaxındır və bəzi İbn Abbas radiyallahu digər yəni sahabelər buyurur ki, onlar yəni Dəccəl o vaxt gələcəkdir ki, insanlar artıq yaxşılığa əmr edib pislikləri çəkindir, yəni bu əməllərdən uzaq duracaqlar. Yəni insanlar yaxşılığa əmr etməyəcək, pisliklərdən çəkinməyəcəklər faiz yemələr, yəni faiz baş alıb getməkdə olacaq. Və həmçinin e, e, şarkıcı qadınlar tutmaq, yəni qadınların çıxıb e, ekranlarda həmin şeylər bugün var. Və həmçinin <clears throat> kişilər qadınlara və qadınların da kişilərə bənzəməsi və həmçinin kişilər kişilərlə, qadınlar qadınlarla cinsi münasibətdə olması. Yəni bu cür hallar olduğu zaman Dəccal, yəni meydana çıxacaqdır. çıxacaqdır. Necə Cabir ibn Abdullah rəziyallahu anh buyurur ki, e, Dəccal dinin zəiflədiyi zamanda və e, elmin e, getmə üzrə olduğu zaman e, necə deyirlər, çıxacaq. Yəni belə bir zamanlar da ki, əlbəttə, yəni ki, bu gün qiyamətin əksər əlamətləri var və bu Dəccalın əlaməti də ki, əlbəttə qiyamətin böyük əlamətlərindən sayılır. Üzeyfə ibn e, e, Necə e, Səmura İbn Cündəb radiyallahu anh anladır e, ki, e, bir gün Səmura İbn Cündəb bir xütbə oxudu, deyir və Allah Rasulunun uzun bir hədisini rəvayət etdi ki, və söylədi ki, hə, ey insanlar şübhəsiz ki, mən Allahın rəsuluyam, elçisiyəm və mənim işim Allahın risalətinizə çatdırmaqdır. Əgər bir risaləti çatdırmaqda sizə nə isə e, çatdırmadımsa, əgər bunu bilirsinizsə mənə bəyan edin. Əgər çatdırdımsa da bu risaləti e, mənə şahidlik edin. Və sahabələr də e, biz şahidik ya Rasulullah, sən həqiqətən Allahın risalətini insanlara e, çatdırdın və e, bizi e, doğru yola e, bəyan etdin. Və Peyğəmbər sonra bunu demək e, günəş tutulandan sonra namaz qıldıqdan sonra xutbəni oxuyur Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm. Və buyurdu ki, şübhəsiz ki, elə insanlar vardır ki, e, bu günəşin ayın tutulması və ulduzların axmasını bəzi insanların, e, yəni böyük insanların ölümü ilə yəni e, bağlayarlar ki, filan kəs öldü, günəş tutuldu. Yəni bizlərdə belə əlamətlər olur ki, olub, yəni belə hadisələr o həmin insanın, o cahillər insan ölümü ilə bağlayanlar da olmuşdur. Şübhəsiz ki, onlar yalancıdırlar. Bu Allahın e, ibretlerinden bir ibrettir Ki, insanlar bundan ibret alsın, yani bir netice çıkarsın. E, diğer bir hadiste ise <clears throat> Üzeyfə İbni Əs-Səid Əl-Cifar Allah anhu anladır ki, bir kere biz sahabeler ile öz aramızda e, danışırdık ve Allah Resulü yanımıza çıxaraq, gələrək nəyi müzakirə edirsiniz diye söyledi. Biz de ya Resulullah biz qiyamətdən yəni bəhs edirik, qiyamətdən danışırıq deyə söylədi. Və Allah Rəsulu da sallallahu əleyhi buyurdu ki, qiyamət e, e, e, deməli qopana qədər deməli 10 hadisə olacaq ki, bunlar hansılardır? Birinci duman, ikinci Dəccalın gəl gəlişi, e, üçüncü dəbbeyi və günəşin batma, batdığı yerdən çıxması, həmçinin e, İsa əleyhissalamın enişi və Yəcüc və Məcücün e, meydana gəlməsi, biri doğudan, bir də ki, batıdan, e, bir də ki, Ərəb yarımadasından olmaz, olmaq üzrə üç yerin batması, bundan sonra da ki, e, Yəməndən, yəni Şamdan e, çıxıb insanların həşr olunacağı yer, yəni Şama qədər sürəcək bir atəşin yəni, olması. Yəni, bu anlar, bunlar olmayana qədər, əlbəttə ki, E, qiyamət qopmayacaqdır. Və digər hədisə məsələn bəyan söylədiyi məsələdə göstərir ki, 30 kəzzab olmayana qədər də qiyamət qopmayacaqdır. Yəni saxtakar peyğəmbərlər ki, bunların da birisi ə, e, əlbəttə ki, Dəccaldir və İsa əleyhissalam da çıxıb onu məhv edəcəkdir. Ə, e, necə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu anladır ki, bir hədisdə ki, ə, ə, peyğəmbərlər anaları Allahı yəni Allahı və ataları bir olan peyğəmbərlərdir. Atadan bir, analardan ayrı olan bir qardaş peyğəmbərlərdir ki, e, bunların arasında heç bir fərq yoxdur. İstər e, din baxımından, istər inanc baxımından. Ancaq e, e fiqhi məsələlərdə müəyyən e, fərqliliklər vardır. Və İsa əleyhissalama da ən yaxını olan mənəm ki, onunla mənim arasında heç bir peyğəmbər e, gəlməmişdir. Və İsa əleyhissalam e, e, deməli Şam Şamdan E, nazil olacaq, inəcək və ağa daha yaxın və üzərindən su e, damacaq. Necə ki, insan hamamdan çıxdığı kimi sifətindən e, su damacaqdır və sarı paltarda inəcəkdir. Və insanlar da əlbəttə ki, ə, ə, müsəlmanlar, yəni Peyğəmbərin yəni dini üzrə olacaqdır. Və enib və ə, o zaman Dəccəli məhv edəcəkdir. Məsələn, bir hədisdə Nafi ibn Qeysəm rədiyallahu anladır ki, İsa əleyhissalamın enişi Dəməşqdə ə, e, Ağ Mineral məscidinin yanında enməsi haqqında göstərilir. Və ondan dolayı da ki, bu e, İsrail, yəni Yahudilər ətraflara sahib olmağa çağırırlar ki, güya bunlar İsa əleyhissalam gələndə ə, e, ona inandığını, yəni inandırmaq üçün. Yəni bu cür nə pis niyyətdədirlər yəni onlar. Digər hədisi işte Mücəmmil ibn e, Cəriyyət Ənsar radiyallahu e, buyurur ki, e, Məryəm oğlu İsa Dəccəli e, e, deməli Luddun deyilən yerdə, yəni Beytül Məqdisin, e, yəni Qüds məscidinin e, qapılarından yaxınlığında bir qapılarının birisində onu tutub öldürəcəyini bəyan edir. Və həmçinin həmin zaman bayaq söylədiyim kimi e, Yəcüc və Məcüc tayfası olacaq ki, əlbəttə ki, e, e, İsa aleyhissalam onları da məhv edəcəkdir. Dəccalin də bütün ordusunu məhv edəcək. Yəni ona uyanlar kimlər? Əsas yahudilər olacaqdır. Yəni cahillər, yəni elmsizlər ona uyacaqdır və ə, e, şübhəsiz ki, ə, e, Allah Taala onları ə, e, İsa aleyhissalam vasitəsilə öldürəcəkdir. Hətta deyir, elə bir ə, ə, səviyyə gələcəkdir ki, ə, ağaclar, daşlar arxasında gizlənən kafir edəcək ki, burada arxamda bir kafir gizlənib. Gəl onları öldürün. Bir hədisdə Cabir ibn Abdullah ə, e, Allah Rəsulundan səsəndə anladır ki, ümmətimdən bir cəmaat haqq üzrə daim olaraq qiyamətə qədər cihad etməkdə davam edəcəkdir. Sonra Məryəm oğlu İsa inəcəkdir və müsəlmanların əmri gəl bizə namaz qıldır deyə söyləyəcəkdir. O da xeyr. Allahın bu ümmətə bir ikramı olaraq, yəni bir dəyəri olaraq siz yəni sizlər bir-birinizə yəni imamsınız, yəni öndərsiniz deyə buyurur. Hətta digər hədisdə də göstərir ki, Mehdi radiyallahu o vaxt namaz qıldıracaq e, və Mehdi radiyallahu öncə sən namaz qıldır, çünki bu iqamət sənin üçün gətirildi deyə qıldıracaq və sonra isə cəmaata öndərlik yəni edəcəkdir. Digər rəvayətlərdə göstərir ki, hətta ki, o ailə quracaq, onun uşağı da olacaq və sonra isə ə, e, dünyasını dəyişəcək, onu dəfn edəcəkdirlər. Məsələn, Abdullah ibn Salam e, radiyallahu anh anladır ki, o babasından eşidib ki, e, İsa aleyhissalam yəni, yer üzərinə inəcək və sonra müsəlmanlarla birlikdə olacaq və dünyasını dəyişəcək, onu Peyğəmbərin qəbri yanında dəfn edəcəklər. Yəni bunlar hətta e, Abdullah ibn Salam bunu Tövratda oxumuşdu, babasından eşitmişdi yəni. Və bunun da hikməti ondan ibarətdir ki, e, Yahudilər və Xristiyanlar məsələn İsa əleyhissalamı Allahın oğlu olduğunu və onun öldüyünü söyləyirlər. Ancaq bu onu göstərir ki, bu yanlış bir şeydir e, və İsa əleyhissalam ölmüb sağdır və qiyamət edir. Hətta bəzi Yahudilər e, onun üzərinə cumduğu zaman onları rədd edəcək, onları məhv edəcək. Və rəvayətlərdə göstərilir ki, o, necə deyirlər, cizyələri qaldıracaq, donuzları öldürəcək. Salih əleyhissalam və müsəlmanların e, dini üzrə, yəni müsəlmanların dini üzrə olacağı, olacağını söyləməkdədirlər. Digər bir hədisdə isə <clears throat> e, Abdurrahman ibn Səmura rəziyallahu anh anladır ki, e, müthə günü e, Xalid ibn Valid məni Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə müjdəçi olaraq göndərdi deyir. Mən e, e, o müjdəni çatdırdığım zaman e, Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ya Abdurrahman sus ki, öncə mən sənə xəbər verim deyə Devam ettirdi ki e, e, önce bayrak Zeyd ibn Haris'e verildi. O şehit olana kadar öldürüldü. Sonra Allah ona rahmet eylesin. Sonra bayrak Cefer radıyallahu anh'a verildi. O da e, şehit olana kadar vuruştu. Yani o da öldürüldü. Allah ona rahmet eylesin. Sonra bayrak Abdullah ibn Ravaha verildi. O da hemşin şehit olana kadar vuruştu. Allah ona da rahmet etsin. Sonra bayrak Halid bin Valide verildi ki o, o, o fəth etdi və Allahın qılıclarının bir qılıncdır deyə söylədi. Bunu duyan sahabələr deyir, biz ağlamağa başladıq. Allah Resulü s.ə.v nədən ağlayırsınız qardaşlar deyə söylədi. Dedi ki, çünki aramızda ən xeyirlərimiz, ən şərəflərimiz, yəni aramızdan getdi, hamısı öldürüldü. Onun üçün ağladıq ya Resulullah deyə söyləyir. Və Allah Resulü buyurur ki, mənim ümmətimin halı bir bağçanın halına bənzər. Necə ki, bağça sahibi bir xurma ağacını aşağı sallanmış budaqlarını kəsər, onun kökünü belirləyər və qurumuş budaqlarını kəsər, o ağac bir cəmaatı yedizdirər, bəhər verər. O birisi il olunca digər bir cəmaatı yedizdirər. Üçüncü il digər bir cəmaatı yedizdirər. Onun budağı uzancıq, onun xurması da, yəni salxımı da uzun olar. Yəni ümmətin halı buna bənzər. Yəni bu ümmət bu qədər dəyərli xeyir verən bir ümmətdir. <clears throat> Yəni e, elə sahabələrdən bəzi var ki, buyurur ki, Dəccal eniş haqqında buyurur ki, məsələn, o Dəccal e, əmr edəcək yağış yağacaq. Yəni bitki bitəcək. Hətta bir kişi, bir cavan oğlan onu inkar edəcək. İnkar etdiyi zaman e, onu iki yerə böləcək. İki yerə böləcək. Hətta deyir, onun parçalandığı zaman böyük bir məsafəyə düşəcək, hər hissəsi düşəcək və arasında yürüyərək onu çağıracaq, birləşdirəcək. Və mən sənin Rəbbin deyiləmi deyəcək. Bu qədər Allah təala ona o səviyyəni vermişdir. Ona görə o onun fitnəsi ən böyük bir fitnələrdən sayılır. Həmin cavan oğlan xeyr, sən mənim Rəbbim desən, dəccalsan, Allahın düşmanısan deyə söyləyəcək. Çünki sənin gücün yetməz bir də bunu etməyə. Və deyir ki, e, e biz sanardıq ki, əgər bizim zamanımızda olsaydı, bu Ömər Ədə Allah hənə bu, yəni bu şəxs. Hansı ki, sən dəccalsan deyə söyləyənlər. Yəni, Dəccal beləncə bir böyük bir fitnəyə sahibdir. Onun e, surəti necə bir külək surətindədir. Dünyanın çoxusuna sahib olacaq. Və ondan sonra şey, şübhəsiz ki, Allah İsa Aleyhisselam və yaxud söylədim vasitəsilə onu məhv edəcəkdir və e, bəzi hədislərdə göstərilir ki, o 40 il yaşayacaqdır. Bəzi alimlər bunu götürür ki, 30 yaşay yaşayıblar, 3 il, 7 ildən sonra yaşayacaq, 40 yəni tamamlayacaq. Bəzisi 40 il söyləyənlər də vardır. Və sonra isə elə bir bolluq olacaqdır ki, hətta deyir aslanlar dəvələrlə, inəklərlə, e, canavarlar qoyunlarla bir otlayacaq, uşaqlar ilanlarla oynayacaq, onlar bir-birlərinə fəsad verməyəcək. Və ondan sonra Allah dünyanı, yəni qiyaməti göndərəcək və Allah dünyanı dağıdacaq. Allah təala bizi onun fitnəsindən uzaq eləsin. Allah təala bizi imandan, iman, dindən, imandan ayırmasın. Allah təala cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Amin. Allah təala məscidimizi, qardaşlarımızı fitnəklərdən, fitnə əhlindən qorusun. Allah kiminə xəstə ona şəfa versin. Kiminə çətinsə Allah ona asanlığa çıxarsın. Öləndə əşhəd ən la ilaha illallah deyib ölənlərdən etsin. Və qiyamət günü Allah bizi e, biraz cənnətə bərqərar etsin. Dəccal haqqında çox hədislər var, ancaq havas duyuyordu, onun haqqında çox danışmaq. Əlbəttə qardaşlar əziyyətdir. Allah sizdən razı olsun. Salam aleyküm.